Halieus caes maris. Halieus to dictuon halasas entaes thalassae aneenenke smarida. Smicra de usa, hiceteven auton nun men me labein auteen, al easai dia to smicran tunchanein. Hal hotan aux zuntho kai megale FESI gegomai sulle bein me dunesei epeicae eis meis dona soi o feleian eso cae ho haelieus eipen, al egoga anus an eien, eito en herzi pareis cerdos, can smicron ei, to prosdocomenon can mega huparchae elpisdoimi. Ho muthos de eloi, hoti alogistos an eie, ho di elpida meisdonos, Ta en herzin afeis smicra onta.